Tips para mabawasan ang stress. May payo ang mga psychologist at psychiatrist para mabawasan ang iyong stress. Mabisa at medyo kakaiba ito dahil galing mismo sa mga eksperto. Una, isulat ang iyong mga saloobin. Hindi mo kailangang sumulat ng mahaba. Kahit 5 hanggang 10 minuto sa isang araw upang isulat ang iyong saloobin, damdamin at mga ideya. Gawin ito sa isang pribadong lugar. Malaking tulong ito para mabawasan ang iyong stress at malinawan ang isipan. Pangalawa, kapag sobrang stress at naluluha ka, Hanapan ito ng positibong paraan. Ang sobrang stress ay hindi kailangang maging negatibo, maaari itong maging isang positibong hamon. Pangatlo, magplano ng paglalakad sa bawat araw at gawin ito. Ang regular na ehersisyo ay mahalaga para sa isip. Ang dahang-dahang paglalakad ay maaaring makapawi sa stress at maging maayos ang iyong inisip. Pang-apat, Labanan ang negatibong saloobin. Palitan ng mga positibong pananaw. Ang mga negatibong saloobin ay bahagi lamang ng buhay. Sa halip na baliwalain ang mga salitang iyon, subukan itong labanan o hanapan ng positibong pahayag. Panglima, gumawa ng listahan ng mga taong malalapit sa iyo. Ito ang mga taong kilala mo na maaari mo laging tawagan, i-text o i-email kapag kailangan mong makaramdam ng koneksyon. Pang-anim, kapag natigil ka sa isang negatibong pag-iisip, isulat ang dalawang magandang bagay. Isipin ang positibong bagay sa iyong buhay sa sandaling ito. Pwede ang isang bagay na nagdudulot sa iyo ng kagalakan, isang bagay na ipinagmamalaki mo at isang taong nagmamahal sa iyo. Makatutulong ito sa pag-alis ng iyong pagkadismaya. Pangpito, gawin ang nagpapasaya sa iyo. Ang bawat tao ay may ilang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Minsan, nakukuha ito sa pagligo, paggawa ng hobbies o panonood ng video sa YouTube. Pangwalo, kapag kinabahan, tanungin ang iyong sarili at pagkatapos ay ano? Halimbawa, kung ikaw ay nag-aalala na mawalan ka ng trabaho, tanungin ang sarili kung ano ang mangyayari kung ito ay nangyari. Maaring nakakatakot sa simula dahil kulang sa pera, mawala ang apartment, ngunit pagkatapos ay isipin ang susunod na mangyayari. Siguro gusto mong hanapin ang isang bagong trabaho, maghanap ng mas murang apartment. At yan ang ating bida tips sa araw na ito. Ako po si Drema Kitayen Bravo. Ngayon, narito na ang beer ng ating bagong panahon. Bagong B&B. Malinis, natural, swabe ang dating. Saan ka man? Nandito kami sa Manila! Kami din sa Cebu! At siyo kami Kenny Pampanga! Naanami sa Davao! Alay, narito kami sa Batangas! Sabay-sabay, sama-sama tayo sa tagumpay. BNB, panahon natin to. Only 93 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. BNB, panahon natin to. Abangan ang pinabago at pinalakas na programa na tumatalakay sa sitwasyon sa Mindanao. Dito, ating hihimayin at bibigyan aksyon ang mga isyong pangkapayapaan sa malaking bahagi ng Mindanao. Magsisimula sa ikaapat ng Setyembre, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lamang sa DXMS, Radyo Bida, Cotabato City, 882. Aksyon, Aksyon alerto! alerto. coffee Nay bago pre Nay twin pack ng ilang kapi Pwerting lamian Nay variant pa Korean ginseng o spirulina Jim's Coffee Mix Nay twin pack na karoon Nga sulod sa atong budget Jim's Coffee Mix Ang twin pack na siguradong Inyong mahimong favorite Jim's Coffee Mix gyms. Available na ang ating Gyms Twin Pack. Gyms 3 plus 1 with Korean dancing. O ang Gyms 3 in 1 with Spirulina Twin Pack. Twin Pack. Mapalit na sa Shopee, Lazada, drugstores o sa mga suking tindahan. Ngayon, narito na ang